บุ๊กทู แปดสิบเก้าเดวิดินโอซัมเดเซตประโยคคำสั่งหนึ่ง imperativ แอนาคุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย Ti si tako len, ti si tako lena. Ne bodi vendar tako len, ne bodi vendar tako lena. คุณนอนนานเหลือเกิน อย่านอนดึก Ti tako dolgo spiš. Ne spi vendar tako dolgo. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึก Prihajaš tako pozno. Ne prihajaj tako pozno. คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ Tako glasno se smeješ. Ne smej se tako glasno. ุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิทักโคทิชโกวอริชเนโกวอริเวนดาร์ทักโคทิชคุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิพรเวชพีเอชเนปีโทลิโก คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลยคุณทำงานมากเกินไป อย่าทำงานมากเกินไป คุณขับเร็วเหลือเกิน อย่าขับเร็วนักเลย Tako hitro voziš. Ne vozi vendar tako hitro. ลุกขึ้นค่ะคุณมิวเลอร์ Stanite, gospod Müller. เชิญนั่งค่ะคุณมิวเลอร์ Sedite, gospod Müller นั่งต่อค่ะ คุณมิลเลอร์ Ostanite na mestu, gospod Müller ใจเย็นๆนะคะ Potrpite e มีเวลาไม่ต้องรีบ Ne hitite รอสักครู่นะคะ Čakajte trenutek. ระวังนะคะ Bodite previdni. กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ Bodite točni. อย่างโง่ ja Ne bodite neumni. Um